Աշտանացանին անհրաժեշտ դիզվարելիքը կսուբսիդավորվի։ Մարտունի քաղաքում կառուցվում են բազմաբնակարան շենքեր։ Նախատեսված է այս տարի Գանձասարում բացել Երևանի մատենադարանի մասնաճյուղը։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացվել է երկրները մեկ հարկի տակ Երևանյան ցուցահանդեսին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը օգտագործվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումները քողարկելու համար։ Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը կարևոր նշանակություն ունի։ Ադրբեջանում փախստականները բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Այսօր նշվում է ծովի համաշխարհային օրը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ոչ հասարակական հայտարարությունները մշակված գործելավոճի արդյունք են։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարությանը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ու Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում մեծ լարվածություն է նկատվում եւ իրենք անհանգստացած են զինադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերով ու հակամարտող երկրների կողմից ծանր սպառազինության օգտագործմամբ։ Իհարկե, մենք ուզում ենք, որ լինի հասարակական դիրքորոշում եւ Ադրբեջանին հրաապարակայինորեն ասվի, որ նման կեցվածքը ընդունելի չէ, հատկապես երբ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ཐակցնում, որ իրենք են խախտում զինադադարի ռեժիմը։ Համանախագահները չեզոք դիրք են ընդունել հավանաբար նրա համար, որ բանակցային գործընթացը պահպանեն, ինչը հասկանալի է դիվանագիտական տեսանկյունից, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով հասցեական հայտարարության դեպքում կա ռիսկ, որ Ադրբեջանը կդրսևորի հիստերիկի պահվածք եւ գուցե կհրաժարվի բանակցությունների մասնակցելուց։ Գուցե իմանալով Ադրբեջանին ուզում են դժվարություններից զերծ մնալ, բայց չեմ կարծում, որ ագրեսորին պետք է անպատիժ թողնել։ Որքան սուր քննադատության չես ենթարկում, այնքան շարունակվում է սա, Ըստիս Մինսկի խմբի կողմից ոչ հրապարակայնորեն մատնանշում են դեստրուկտիվ քաղաքականության անթույլատրելիության մասին, ասելով, որ հակամարտությունը պետք է խաղակարգավորվի, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա չհամաձայնեց այն կարծիքների հետ, թե Մինսկի խումբը իրեն սպառել է, որևէտև հակամարտության կարգավորման հարցում առաջընթաց չկա։ Անդրադառնալով Օրլիքի հայտարարության հաջորդ ակնարկին, թե երկու կողմից էլ կիրառվում է խոշոր դրամաչափի զինամթերք, Դավիթ Բաբայանը ասել է. Մենք տալիս ենք համաժեք պատասխան, որի շնորհիվ պահպանվում է խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Անհնարին է լիարժեք ապահովել, որ գյուղերի ուղությամ 1 գրակոց անգամ չլինի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր սահմանային իրավիճակը, սահմանային գիծը, դիրքերի դասավորվածությունը այնպեսին են, որ լիարժեք ապահովել, որ գյուղերի ուղությամ 1 գրակոց անգամ չլինի, անհնարին է։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով հենց դրա համար էլ զինված ուժերը համապատասխան պլաններ եւ սխեմաներ են կազմում լարվածության դեպքում զսպման իրավիճակ ստեղծելու համար։ Հիշեցնենք, որ հակառակորդը սեպտեմբերի սկզբին բարբերաբար գնդակոծում էր Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը։ Գյուղացիները նյութական մեծ վնասներ են կրել, ստեղծվել է հանձնաժողով վնասները հաշվարկելու եւ բնակիչներին փոխհատուցելու համար։ Քաղաքական գիտությունների տեխնացու կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի հարցերով փորձագետ Իվան Պրեոբրաժենսկին իր հոդվածում գրում է, որ Կրեմլը փորձում է որքան հնարավոր է ակտիվ օգտագործել Ադրբեջանի եւ Եվրամիության վեճը, հույս ունենալով իր ազդեցության ոլորտ վերադարձնել Բաքվին։ Եվրախորհրդարանի ընդունած քննադատական բանաձևից վիրավորվելով պաշտոնական Բաքուն սպառնացել է Եվրամիությանը դուրս գալ արևելյան գործընկերություն ծրագրից։ Եվրամիությունից Ադրբեջանի հեռանալը ձեռնտու է Ռուսաստանին, կարծում է քաղաքագետը։ Կրեմլը պատրաստակամորեն որոշել է լրացնել ստեղծված դիվանագիտական վակումը, քանի որ դա կօգնի իրեն միաժամանակ երկու կարևոր արտաքին քաղաքական նպատակների հասնել, գրում է հեղինակը։ Առաջինը՝ թույլ չտալ Ղարաբաղյան հակամարտության թեժացում, որը պատրաստ է դուրս գալ սառեցված վիճակից, լայնածավալ պատերազմը Կովկասում այսօր Մոսկվայի շահերից չի բխում։ Դրանով էլ բացատրվում է առաջին հերթին Կրեմլի դիվանագիտական ակտիվության կտրուկ աճը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Մեծանում է Ռուսաստանի ներկայությունը տարածաշրջանում, ազդեցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա միայն աճում, գրում է հեղինակը։ Մոսկվայի երկրորդ նպատակն է անհրաժեշտության դեպքում ապահովել տարանցիկություն դեպի Սիրիա, Ադրբեջանի ցամաքային եւ օթային տարածքով։ 2013 թվականի հոկտեմբերին Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների կեղծումից հետո Իլհամ Ալիևի ռեժիմը սկսեց բացահայտորեն հետապնդել ճշնամիներին, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը։ Նրա խոսքով ընդդիմադիր գործիչները, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները սկսեցին պետության կողմից որպես ճշնամի ընկալվել։ Նա նշել է Ալիևի ռեժիմի բազմաթիվ զոհերին, որոնց հետապնդել եւ բանտերն են նետել։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր հերացել են Ադրբեջանից, շարունակում են սպառնալիքներ ստանալ։ Տխուր փակուղային իրավիճակը պետք է փոխվի եւ արագորեն։ Հարկավոր է պատժամիջոցներ սահմանել ադրբեջանական պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք ներգրաված են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման գործում։ Պետք է ադրբեջանական ռեժիմի զանգվածային կոռուպցիայի հետաքննություն սկսել, քաղբանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պետք է միայն խոստից գործի անցնեն։ Նշել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը։ Աշնանացանի իրականացման համար Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը կսուբսիդավորի դիզվարելիքի արժեքը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Աշնանացանի իրականացման գործում հողօգտագործողներին հա աջակցելու նպատակով Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրվում են հավաստագրեր սուբսիդավորված դիզվառելիք ստանալու համար։ Դիզվառելիքը տրամադրվում է սեփականաշնորհված տարածքի 1 հեկտարի դիմաց 60 լիտր, իսկ վարձակալացի դեպքում 40 լիտր։ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի խոսքով Աշնանացանի աջակցելու նպատակով տրամադրվում է օգտագործ գործողներին դիզելային վարելիք սուբսիդավորված 100 դրամի չափով սերտիֆիկատ։ Այսինքն մենք տրամադրել ենք ըստ շրջանների ներկայացած հայտերի սերտիֆիկատ, որով հավաստում է, որ ցանկացած մոտ 10 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնք զբաղվում են դիզվարելիքի վաճառքով, ողմից որ ընտրի այդ օգտագործող ընտրությունը իրաննա, այդ սերտիֆիկատը տալիս է եւ կանխիկ գումար եւ ստանում են իր տարածքին համապատասխան դիզելային վարելիք։ Նշենք, որ սուբսիդավորվող դիզվարելիքի առավելագույն չափը 1 տնտեսվարող սուբյեկտի համար կազմում է ոչ ավելի քան 20 հեկտար։ Դիզվարելիքի արժեքի 100 դրամը սուբսիդավորվում է հիմնադրամի կողմից, իսկ մնացած գումարը կանխիկ վճարվում է հողօգտագործողի կողմից։ Ճիշտ ասած, շատ են դիմել, որ աջակցությունը շատ զգալի է եւ խնդրել են, որ այդ ծրագիրը շարունակվի եւ այդ խնդրանքներին անթարաջ են գնացել եւ շարունակվի շարունակում է միանշանակ իր ազդեցություն թողնում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ինչու Արցախկաթի արտադրած թթվասերի վրա արգելք էր դրվել։ Բելա Լալայանի անդրադարձը։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետ Լևոն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ Արցախ կաթի թթվասերի արտադրության վրա դրված արխիվանքի մասին բարձաբանումներ տալու համար։ Լևոն Սարգսյանը լիովին բացառելով զուրաղական հիվանդության պատճառների հետ թթվասերի կապը նշեց, որ արխիվանքը դրվել է սեպտեմբերի 18-ին գործարանում իրականացված ստուգումներից հետո, երբ թթվասերի նմուշում հայտնաբերվել է մանրայ, որը չի կարող տարածված աղիքային վարակի պատճառը լինել։ Արցախ կաթի թթվասերի նմուշն ուղարկվել է Հայաստանի ստանդարտ դիալոգ ընկերության լաբորատորիան։ Պետք է ասեմ, որ այդ լաբորատորիան փորձակնության արդյունքները ընդունում է ինչպես Եվրամիության երկրներում, այնպես է գրանցված է ԵՏՄ ռեեստրում եւ որևէ ապրանքարդ անելու դեպքում ունենալով այդ լաբորատորիայի փորձակնությունները կարողանում են արտահանել ԵՏՄ երկրներ։ Ըստ նախնական տվյալների պետք է ասեմ, որ հնարավոր է, որ ստանդարտ դիալոգում հանցկացված փորձակնության արդյունքները չհամապատասխանեն այստեղ կատարված փորձակնության արդյունքներին։ Այս պարագայում Արցախ կատնկերությունը կարող է սահմանված կարգով վիճարկել համաճարակաբանության կենտրոնի լաբորատորիայի եզրակացությունը։ Նշենք, որ Արաշնիկ եւ Արցախ կատ գործարաններում նմուշների փորձակնությունն իրականացվում է համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի լաբորատորիան 3 կամ 5 օր բարբերականությամբ։ Սահմանված նորմերի ճյուղումներ հայտնաբերելու դեպքում լաբորատորիան այդ մասին տեղեկացնում է Սննդյան վտանգության պետական ծառայությանը։ Այս շղթայում խնդիրը առաջանում հենց 3 օր կտրվածքում միջև լաբորատորիան վերցրած նմուշի հանդեպ կներ ներկայացնի եզրակացություն, կատնամթերքը հայտնվում է սպառման շուկայում։ Կանխարգելման մեխանիզմներում բացեր ունենք, որոնց լրացնելու հիմնական տարբերակը գտել ենք եւ առաջարկել կատնամթերք արտադրող գործարաններին, ասում է Սլնդյան վտանգության պետական ծառայության պետը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն նման արտադրությունները ունեն սեփական լաբորատորիա եւ սեփական լաբորատորիայում անգամ միակ այդ բժշկական հետազոտող սարքը, որը գոյություն ունի, դա ժամերի ընթացքում բարձում է հավանականությունը, արդյոք արկա է թե ոչ։ Հիմա Հիմա առաջարկել ենք, որպեսզի այս ինքնավերահսկող մեխանիզմում եւս մեկ դետալ տնենք։ Հայտարարելով, որ այսօրվանից հանվում է Արցախ կաթի թթվասերի արտադրության վրա դրված արգելանքը, Լևոն Սարգսյանը կրկին հայտարարեց, որ հանրապետությունում տարածված աղեքային հիվանդության պատճառը չի կարող հանդիսանալ կատնամթերքը եւ մսամթերքը։ Մնացածը ծառայության լիազորություններից դուրս է։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտունիում առաջիկայում շահագործման կհանձվի նոր թաղամաս բազմաբնակարան շենքերով, որտեղ ընթանում են ներքին ու արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Թաղամասը ընդգրկում է քարահարկ 4 շենք 93 բնակարանով։ Այն կտրամադրվի սոցիալապես անապահով բազմազավակ եւ պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքներին, մի մասն էլ կտրամադրվի հիպոթեկային վարկավորմամբ։ Թաղամասը կունենա կենտրոնացված ջերուցում եւ խաղահրապարակ։ Աշխատանքները իրականացվում են բարեգործական հիմունքներով։ Նախորդ տարվա փետրվարից մեկնարկած բանակելի թաղամասի շինաշխատանքները կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ Փյունիկ հիմնադրամը այս տարի նախատեսում է Արցախում մատենադարանի մասնաճյուղ բացել։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գաբրիել Ջամբարջյանը ներկայացնելով առաջիկա ծրագրերը ընդգծեց, որ այս տարի հիմնադրամի բոլոր ծրագրերը կյանքի են կոչվել եւ մնացել է միայն Գանձասարում մատենադարանի մասնաճյուղի բացումը։ Աշխատանքները այդ ուղությամբ արդեն ավարտին են հասնում, սակայն չեմ կարող ասել, թե երբ կկարողանանք շահագործման հասնել, բայց դա կլինի այս տարի, ասել է Ջամբարջյանը։ Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության պատվիրակությունը Երևանում մասնակցել է երկրները մեկ հարկի տակ ցուցահանդես ֆորումին ներկայացնելով Արցախի զբոսաշրջային ներուժը։ Այն ներկայացված էր առանձին տաղավարով ձևավորված ուրույն ավանդական ոճով։ Պատվիրակության ներկայացուցիչները տաղավարի հյուրերին բաժանել են Արցախի զբոսաշրջավայրերի մասին պատմող գրականություն, ինչպես նաև մանրամասն տեղեկատվություն փոխանցել Արցախով հետաքրքրված այցելուներին։ Ցուցահանդես ֆորումի շրջանակներում կազմակերպվել է նաև համաժողով, որտեղ մեր պատվիրակության ներկայացուցիչը հանդես է եկել զեկույցով Արցախում զբոսաշրջության կայուն զարգացման ուղղությունների մասին։ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում կայացել է Միացյալ Նահանգների եւ Չիլիի ճանաչված երգիչ Էրնեստո Բրավոյի եւ Կարեն Հակոբյանի համատեղ համերգը։ Ես գիտեմ, որ ժողովրդական փողային նվագարանների ընտանիքում դուդուկը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում, ասել է Էրնեստո Բրավոն եւ ավելացրել, որ նա սիրահարված է հայկական մշակույթին եւ ուրախ է, որ Արցախում է։ Համերգին ներկայային Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, արվեստասեր հասարակայնությունը։ Հայերի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները բոլորն են ճանաչում, նույնիսկ Թուրքիան, որ 1915 թվականին տեղի է ունեցել իրադարձություններ դեպքեր, բայց խոսքը որակելու մասին է, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է։ Ասել է Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան ԵՀԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ պատմաբան Արման Կիրակոսյանը։ Ըստ նրա ցեղասպանություն եզրույթը ծնվել է 1948 թվականին, երբ հայոց ցեղասպանությունը արդեն տեղի էր ունեցել եւ խոսքը որակման մասին է։ Եվ այստեղ էլ արդեն խնդիրը նրանում է, որ ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործել որոշ երկրներ խուսափում են, քանի որ ունեն լավ հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի Իրան-Հայաստան երկաթուղին կառուցվի, իսկ պետք եղած տեղն էլ պետք է ռազմավարական դաշնակցին Ռուսաստանին հասկացնեն, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղու գործարկումը կենսականորեն որքան կարևոր է Հայաստանի համար, որպես թուրք-ադրբեջանական շրջափակումը ճեղքելու միակ միջոց։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը, անդրադառնալով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Չինաստան կատարած այցին։ Ադրբեջանում փախստականները բողոքի ակցիային իրականացնում բողոքելով կյանքի անտանելի պայմաններից։ Մինգեչաուրում գործադիր իշխանության շենքի մոտ տեղի ունեցել փախստականների բողոքի ակցիա։ Նրանք պահանջում են իրենց վերաբնակեցնել նոր տներում, որոնք կառուցվել են Եվրոխաղերից առաջ, քանի որ հոգնել են անտանելի պայմաններում ապրելուց։ Նրանք ապրում են կիսակառույց դպրոցում, հյուրանոցում եւ խորտնտեսության հին շենքում։ Այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներում նշվում է ծովի համաշխարային օրը։ Տոնի նպատակն է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքին, թե ծովերին եւ օվկիանոսներին ինչպիսի վնաս է հասցնում ապօրինի ձգնորոշությունը, աղտոտումը եւ գլոբալ ջերմացումը։ Կարևորագույն երկու խնդիրներն են ծովում անվտանգության մակարդակի բարձրացումը եւ աղտոտման կանխարգելումը, մասնավորապես նավթով խոշոր ջրամբարներ արտանետվող սինթետիկ թափոնների հետևանքով տարեկան միլիոնավոր ծովային թռչուններ եւ 100 հազար ծովային կատնասուններ են մահանում։ Մարզասերների համար Սեպտեմբերի 23-ին ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը Դորտմունդի Բորուսիայի մարզաշապիկով պաշտոնական հանդիպումներում 100-րդ անգամ է խաղադաշտ մտել։ 26-ամյա կիսապաշտպանը մասնակցել է Գերմանիայի առաջնության 6-րդ օրի Հոֆենհայմի հետ արտագնա մրցավեճին, որը ավարտվել է 1-1 հաշվով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։